kažemo šta je to kamata i da govorimo o nekim pojedinačnim propisima vezanim za kamatu nakon što je definišemo. Pitali su imama Malika, prenosi se, da je došao pitac i pitao ga koji je to najveći grijeh. Pa mu je imam Malik, rahmetullahi alaihi, rekao dođi sutra. Dakle, dok pogleda malo. Pa je isti čovjek došao sutra i pitao pa je ima Malik odgodio za još jedan dan, pa poslije toga isto tako odgodio za još jedan dan i treći put kad mi je došao, ima Malik mu je rekao da je, nije, nisam našao, dakle, nisam našao većeg grijeha u Allahovoj knjizi od kamate. Dakle, ni za jedan drugi grijeh Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže da, da se njime objavljuje rat Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu sallahu alaihi ve sellem kao što to kaže za kamatu. Dakle, radi se o jednom od najvećih grijeha, od, na, od najvećih velikih grijeha. Osim toga, poslanik sallahu alaihi ve sellem u više hadisa govori o pogumnosti kamate. Jedan od tih hadisa je poznati hadis u kojem poslanik sallahu alaihi wa sallam naređuje i upozorava ičtenibu ičtenibu seba al mubiqat klonite se sedam upropaštavajućih grijeha sedam propasti pa nabraja najveće grijehe i na prvo mjesto stavlja širk u Allaha subhanahu wa ta'ala zatim sihr zatim ubijstvo bespravno ubistvo dakle bespravno ubistvo i na poslije toga spominje kamat jedenje kamate odnosno korištenje kamate zatim jedenje i metka je tima okretanje leđa kada prižesti borba znači kad u susret sa neprijateljem i potvoranje vjernica neopreznih vjernica, potvora žena. Dakle, vidimo da se kamata spominje, spominje uvijek među najvećim grijesima. U brojnim hadisima Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem, govori o onima koji jedu kamatu da su prokleti i U brojnim hadisima se i različitim rivajetima spominju oni koji su prokleti vezani za velike grijehe. Između ostalog, vezano za kamatu spominje četvoricu. Onaj koji jede kamatu, onaj koji hrani kamatom daje, daje kamatu, onaj koji svjedoči i onaj koji je bilježi, onaj ko pravi te ugovore, onaj ko bilježi i onaj ko svjedoči da ih je Allah poslanik sallahu alaihi ve sellem prokleo uz mnoge druge koji čine velike grijehe kao što su i između ostalog u nekim od hadisa se zajedno spominje sa slikarima sa slikarima da su da su prokleti u različitim predajama se spominje isto tako da je kamate mnogo vrsta u jednom od hadisa stoji 70 i nešto vrsta a da je najblaža vrsta, najblaža vrsta kao da čovjek oženi svoju majku ili kao da čovjek spava sa svojom majkom, a u nekim predajama kao da čovjek spava sa svojom majkom u kjabi. U kjabi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti i sačuva od tog velikog grijeha. Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam spominje u predajama vezanim za Isra i Mirađ, između ostalih koje je vidio na mukama i patnjama, na mukama i patnjama vidio je i one koji su jeli kamatu, pa je vidio da su njihovi trbusi kao kuće koje, u kojima su zmije, a koje se vide izvan tih kuća. Mislim da je ovo, dakle, dovoljno dovoljno, dovoljno ukazuje na veličinu tog grijeha. Međutim, prije nego što priđemo na same propise, možda je bitno da napomenemo da se kamata na većini mjesta na kojima je spomenuta u Kur'anu spominje nasuprot dakle kao veliki grije spominje, spominje se nasuprot jednog dobrog djela u suri Bekara Allah subhanahu wa ta'ala započinje kazivanje o udjeljivanju o sadaki sa ajetom مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة primjer onih koji udjeljuju na Allahovom putu je kao primjer sjemenke koja se baci pa iz nje nikne sedam klasova i na svakom klasu po stotinu zrna a Allah daje kome i više kome hoće. I svi ostali ajeti nakon toga govore o udjeljivanju, vrijednosti udjeljivanja, šta treba udjeljivati, kome treba udjeljivati i tako dalje, da bi pred, samu, pred same ajete o kamati Allah subhanahu wa ta'ala kaže da oni koji udjeljuju svoje imetke, javno i tajno, danju i noću, da će oni dobiti svoju nagradu kod svoga gospodara i da ih neće zadesiti nikakva tuga i žalost. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala govori nakon udjeljivanja i sadake govori o kamati. I tako je najčešći slučaj kada se radi o kamati. Dakle, kamata se u Kur'anu, u kur'anskim ajetima uvijek stavlja nasuprot sadake. Nasuprot sadake, nasuprot udjeljivanja. Znači da je kamata odraz pohlepe za imetkom i dunjalkom i da je to suprotno suprotno udjeljivanju, odnosno jednom suprotnom nastupu, suprotnom gledanju na dunjalog i na, na imetak, to su oni koji udjeljuju. U suri Bekara, Allah subhanahu wa ta'ala kaže alladine yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas oni koji jedu kamatu neće ustati znači neće biti proživljani osim kako ustaje onaj koga je šejtan svojim dodirom izbezumio znači na samom proživljenju odmaće oni koji koji su jeli kamatu poznati sa znanjima zašto ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا zato što su oni govorili da je trgovina kao kamata da je trgovina kao kamata pa su ovom rečenicom učinili da je kamata osnova da je poslovanje kamatom osnova a da je trgovina samo jedan vid poslovanja od te osnove wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba a Allah subhanahu wa ta'ala odgovara na tu njihovu tvrdnju i kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala pohalalio trgovinu, a zabranio a zabranio kamatu. A zabranio kamatu. Famen ja'ahu موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله a onaj kome dođe opomena, dođe mu vijest da je kamata haram, onaj kome dođe opomena i nakon što mu dođe opomena, on prestane sa kamatom, njemu pripada ono što je prošlo. Wa amruhu ila Allah. A Allah će mu i Allah će mu presuditi. Wa man ada ako se vrati wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. To su oni koji će biti u, u vječno u džehennemu boraviti. Učenjaci u tefsirima spominju da ova vječno boravi, boravište u džehennemu, dakle, je zbog toga omen ade, a ko se vrati, ko se vrati riječima, da je innemel veju mitlu riba, da je trgovina kao, kao kamata. Dakle, nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala govori šta biva sa kamatom, a šta biva sa sadakom. Jemhakullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala će uništiti kamat, a da će bereket u sadaki. Wallahu la yuhibbu kulla kefarin asim. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli svakog grešnika kafira. Svakog grešnika kafira. I onda dolaze oni ajeti koji govore o onima koji ajet koji govori o onima koji vjeruju čine dobra djela klanjaju namaz i daju zekat dakle opet se sadaka spominje kao što je spominjana prije ajeta o kamati spominje se i između ajeta o kamati da bi Allah subhanahu wa ta'ala onda kaže i poziva vjernike ja ayuha alladina aman ja ayuha alladina amanu i naređuje ittakullaha bojte se Allaha bojte se Allaha dakle prvo proziva vjernike po njihovom njima najdražnijem svojstvu vjerovanja zatim i upozorava na Allaha subhanahu wa ta'ala bojte se Allaha wa wadharu i ostavite ma baqiya min riba ono što je preostalo od kamate i opet dakle proziva po svojstvu vjerovanja upozorava na bogobojaznosti takvaluk i kaže ostavite što je ostalo od kamate i odmah nakon toga opet u istom ajetu još jednom in kuntum mu'minin. Još jednom kaže sve to ako ste ako ste zaista vjernici. Pa je vjerovanje, odnosno iman i takvaluk spomenut tri puta u ovom ajetu pored samo jedne jedne zabrane a to je da se ostavi ono što je ostalo ostalo od kamate. A nakon toga fa illam tafalu fa'zanu bi harbin min Allahi wa rasulih. Ako to ne učinite, pa vi ste, dakle, najavljen vam je rat. Fa'zanu bi harbin min Allahi wa rasulih. Rat od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallahu alaihi wa sallam. Wa in tubtum falakum ru'usu embalikum. ako se pokajite, vam pripada glavnica vaše, vaše imovine. La tazlimuna wa la tuzlamun. Nećete da nepravdu ne učinite i da vama nepravda ne bude učinjena. Niti da nepravdu činite, niti da se vama nepravda učini. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maysara. ako neko bude od onih kojima ste vi dali imetak na kamatu bude u, u nekoj nevolji, onda treba da se sačeka dok, dok ga ta nevolja prođe, dok bude imao u antasadaku hajru lakum. I opet sadaka. A da oprostite, dakle, kao sadaku, taj dug koji neko prema vama ima, hajru lakum in kuntum ta'alamu, to vam je bolje ako, ako znate. I onda Allah subhanahu wa ta'ala opet upozorava na suđenje, na povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, vataku jevmen turđa'una fihi ila Allah, Bojte se dana kada ćete se svi Allahu vratiti ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون i onda na dan kada će svakom biti isplaćeno ono što je zaradio i nikome nepravda neće biti učinjena. To je ukratko, dakle, ajeti koji govore o kamati u suri Bekare, zatim ajeti koji govore o kamati u suri Alu Imran, Allah subhanahu wa ta'ala prvo počinje sa kamatom. Ja ejuhal ladina amanu la ta'kulu riba adu'afa muda'afa. O vjernici, nemojte višestruku kamatu jest. Nemojte višestruku kamatu jesti. Vattaku Allahe la'allakum tuflihun i bojte se Allaha ne, bili ste uspjeli. Vattaku nara lati u'iddat lil i bojte se vatre koja je pripremljena kafirima. Vattiju Allaha var rasula la'allakum turhamun i pokoravajte se Allahu i poslaniku ne bili, ne bili vam se ne bili ste milo zaslužili, ne bi vam bilo, ne bi vam se smilovalo. A onda Allah subhanahu wa ta'ala poziva وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ I požurite Allahovom oprostu, magfiratu i džennetu čije je prostranstvo kao nebesa i zemlja koji, koji je pripremljen, taj džennet je pripremljen lil mutaqin, za bogobojazni. Koje je osnovno oblježe tih bogobojazni nakon govora o kamati, govori se o džennetu, a koji on, koji je pripremljen za mutaqin, koji su to mutaqin? Dakle, nisu oni koji uzimaju kamatu, nego alladine yunfikuna fi sarra i vad darra. Mutaqin, mutaqin su oni koji udjeljuju i, u, i ne, neimaštini i kad imaju. I u neimaštini i u lagodnost. I u tegobi i, u, i kad nema te tegobe. Fisarra i vabarra wal kadimin al gajda. I oni koji prikrivaju svoju srđbu. Wal afina anin nas i koji opraštaju ljudima. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah voli dobročinitelje. Allah voli dobročinitelje. Dakle, uvijek se to dobročinstvo spominje sa kamatom. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala isto tako spominje kamatu i spominje je opet nasuprot zakijata. Dakle, opet nasuprot sadake i udjeljivanja i kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ a ono što vi dajete od svojih od imetaka da se umnoži na račun tuđih imetaka, da se umnoži u tuđim imetcima. Dakle, ono što vi od kamate dajete da se umnoži u tuđim imetcima, to se kod Allaha ne umnožava. To kod Allaha ne raste. Ono što vi date da se umnoži i naraste u tuđim imetcima na račun tuđih imetaka, kod Allaha to ne raste. Ne množi se. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاتٍ تريدون وجه الله فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ A što dajete od zekata, želeći Allahovu subhanahu wa ta'ala lice, pa to su oni koji će biti višestruko nagrađeni. Dakle, oni koji daju imetke da bi višestruko zaradili, to kod Allaha nije višestruko. To neće kod Allaha biti višestruko. A oni koji daju zekat Allaha radi i radi Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, želeći Allahu subhanahu wa ta'ala lice, takvima će biti višestruko, višestruko isplaćen. Nakon ovog kratkog uvoda, neophodnog kratkog uvoda, mi ćemo početi večeras, inša Allah, govoriti ukratko o najbitnijim propisima vezanim za kamatu držeći se ovog teksta ovdje ispred, ispred mene u knjizi. Prije svega, šta je to kamata u arapskom jeziku? Riba. Riba u arapskom jeziku znači povećavanje, zijade, povećavanje. Kao što stoji u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, فإذا أنزلنا عليها, عليها الماء اهتزت وربت i kada spustimo na zemlju dakle nakon što je vidite da je mrtva nema na njoj nikakvog bilja nakon što na nju spustimo vodu tezet ona se pomjera od bilja koje počne da raste varabet raba, riba varabet i poveća se, nabuja. i poveća se na buja. Od toga je, dakle, to je jezičko značenje riječi riba. Povećavanje, povećavanje, rast i bujanje. Zato je rabva uzvišeno mjesto ili visoravan uzvišeno mjesto na zemlji. U šerijatu, u šerijatu kamata je povećavanje povećavanje određene stvari odnosno povećavanje imetka u određenom opet imetku drugom ili na račun drugog drugog imetka znači nije svako povećavanje na osnovu jezičkog značenja kamata nego samo neka vrsta određena tačno serijatom određena vrsta povećavanja i umnožavanja imetka u određenom imetku kamata je haram kod sve, svih učenjaka. I u tome postoji konsenzus svih učenjaka i nema nikoga da se po tom pitanju razilazi. Ovo poglavlje kamate često je u knjigama Fikha stavljeno u okviru poglavlja e, o trgovinama zajedno sa, sa sarfom, a sarf je mijenjanje mijenjanje e, novca tad je bilo u to vrijeme e, u starije vrijeme mijenjanje zlatnika dinara i dirhema srebrenjaka danas je to mijenjanje valute taj rekli smo da, da, da se sva ulema složila oko toga da je kamata haram već smo prije citirali ajete koji dovoljno koji o tome jasno govori, citirali hadise. Nakon toga ostaje nam da objasnimo da postoje dvije vrste kamate. Postoji prva vrsta kamate je riba fadl. To je kamata u kojoj se događa, dakle, uzimanje viška trenutno. Riba fadl gdje se uzima više, viša količina odma prilikom primopredaje, odnosno trenutno u trgovini. Kroz primjer će se objasniti da, recimo, neko da dvije, dva kilograma slabije vrste pšenice za jedan kilogram bolje vrste. Onaj koji je uzeo dva kilograma, uzeo i kilogram više, je li tako? I to je kamata od ove prve vrste razmjena izvršena iz ruke u ruku, znači na licu mjesta. Na licu mjesta. I to je prva vrsta kamate gdje se dešava uzimanje viška i uzimanje više u količinski na licu mjesta. I to je prva, kamate, prva vrsta kamate. Druga vrsta kamate je kamata na riba nesije, a to je kamata na odgodu a to je kamata na odgodu. Na odgodu dešava se da dešava se da se ona dakle da se naplati ili onaj višak da se uzme nakon izvjesnog vremena da se napravi u ugovoru na određeno na određeno vrijeme. Ova prva vrsta kamate uzimanje viška znači na, na, na licu mjesta je zabranjena na osnovu hadisa gdje kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam od Ubada tubnu samita radijallahu anhu الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد dakle zlato za zlato srebro za srebro pšenica za pšenicu ječam za ječam hurme za hurme, kako mi kažemo hurme, tembr za tembr, su za su, može dakle ići samo mislen bi, mislen bi mitl. Znači samo jedno za drugo. Misli se ovdje količinski. Samo može kila za kilu, kilogram za kilogram. Znači mislen bi mitl, jedan bi jed. Iz ruke u ruku. Dakle, ove stvari koje su napravljene u ovom hadisu mogu se razmjenjivati samo u istoj količini i na licu mjesta. Iz ruke u ruku. Iz ovog hadisa se razumi da je zabranjeno, znači, zabranjena, kama, e, zabranjeno trgovanje ovim stvarima, osim da bude ista količina i da bude iz ruke u ruku. Na osnovu ovog hadisa učenjaci su zaključivali šta je dakle e, koja je to roba koja je kamatna roba i koja je to roba kojom je zabranjeno trgovati osim na ovaj način. Znači da bude ista količina i da bude primopredaja iz ruke u ruku. Odmah na licu mjesta ima više mišljenja, ja ću brzo nabrajati mišljenja, onda ćemo se zadržati malo na onom mišljenju koje smatramo da je dakle pretežno i prevoldavajuće i ispravno mišljenje. Svakako prvo mišljenje je da je kamata, dakle, propisi kamate ostaju samo na ovim stvarima koje su spomenute u hadisu. Znači, zlato za zlato, srebro za srebro, pšenica za pšenicu, ječam za ječam, hurme za hurme i su za su. Samo ovi šest stvari, dakle, koje su spomenute u hadisu, samo u njima je moguće da se desi kamat. Sve ostalo se može prodavati kako god hoćeš. Međutim, ovo, ispra, ovo mišljenje je svakako, Allah najbolje zna, neispravno, jer je većina uleme većina uleme i u drugim dokazima vidjet ćemo postoji da da je, je poslanik postoji i šarat da je poslanik sallahu alaihi wasallam nabrajanjem ovih stvari želio samo da objasni princip po kojem, po kojem se dakle e, može zaključiti gdje tu ima kamate a gdje nema i vidjet ćemo kako, kako ostala ulema na to gleda. E, ostali učenjaci nasuprot ovog prvog mišljenja smatraju da, dakle, da, da se kamata proteži na, osla, na ostale stvari. Međutim, različili su se kako se proteže i na ostale stvari i šta je razlog kamate. Šta je, po kojem razlogu je poslanik sallahu alaihi wa sallam spomenuo ove stvari? Pa neki kažu da postoje dva razloga. Prvo, da je razlog kamate, dakle, prvo je spomenuo et zehebi zeheb ul fida bil fida. Zehebi fida se važu. Dakle, da je uzrok kamate vaga. Sve što se važe na kilogram i mjeri na kilogram, odnosno na gram, da je u njemu moguća, da je u njemu, dakle, kamata. Da je to kamatna roba i da sa njom nije dozvoljeno trgovati osim da bude ista težina i da bude na licu mjesta. To je s jedne strane, a ostale četvr vrste koje su spomenute u hadisu se mjere zapreminom, šaljicom. Dakle, mjere se zapreminom u običaju tadašnjih Arapa. Dakle, nisu se hurme mjerile na kilogram, nego zapreminom. Isto tako, pšenica, ječam i su. Sve se mjerilo zapreminom. Pa su rekli, sve što se mjeri na kilogram ili na zapremenu, u njemu je kamata uz ove šest, uz ovih šest nabrojanih stvari. Međutim, da se ne bi ovaj e, plaho rasplinjavali u ovim raspravama, najbitnije je ovdje da, da spomenemo ono mišljenje koje smatramo ispravnim, a Allah najbolje zna, jeste da je kamata u svemu onome, dakle, kad je spomenut veheb i fidda, znači srebro i zlato, kad su spomenuti, da se zapravo da je razlog što, što, što je to kamatna roba, razlog u tome što su oni zapravo u to vrijeme bili sredstvo, platežno sredstvo. Platežno sredstvo. Tako da je kamata i kamatna je roba sve što ljudi odrede kao platežno sredstvo. Sve što ljudi odrede kao sredstvo plaćanja, odnosno vrednovanja ostalih stvari. Pa mi kad govorimo danas koliko vrijedi ova olovka, ne kažemo da vrijedi 2 kg pšenice, niti da, nego kažemo koliko vrijedi ojera. Znači, odrijedili smo novčanicu kao platežno sredstvo, odnosno novčanica i novac, kao stvar kojom se vrednuju ostale stvari. Tako je bilo u to vrijeme da se, su se stvari vrednovale u zlatu ili srebu, u zlatnicima ili srebranjacima, u zlatu i srebu. Znači, da je to razlog kamate. Iz ovog prvog dijela, znači, odmah kažemo da novac ulazi, znači da je kamatna roba, novac, da u njemu postoji da, da je kamatna roba i da u njemu može da se desi ova prva vrsta ova prva vrsta kamate prema razlogu zbog kojeg je spomenut spomenuto zlato i srebro. Dalje, što se tiče ostali stvari koje su spomenute u hadisu, na osnovu onoga što, što vidimo, znači osnovne osobine ovih ostalih stvari jesu da se mjeri na zapreminu, ali isto tako osnovna njihova osobina, pored toga što se mjeri na zapreminu, jeste da su hrana, ishrana. Sve ono što se koristi u ishrani. Znači da je osnovni, osnovno obliže. Sve ono što se odredi kao platežno sredstvo, odnosno mjerilo za vrijednost ostalih stvari, a to je danas novac, i sve ono što se mjeri, što se mjeri, a istovremeno je hrana. Istovremeno je hrana. Da u svim tim stvarima ide kamata. Da u svim tim stvarima ide kamata. I da su sve te stvari kamatna roba. Zašto? Zato što pored ovog hadisa u nekim predajima se spominje da hrana za hranu, dakle uz ovo što je spomenuto šest stvari, spominje se i hrana za hranu, treba da bude šta? Mislen bi misl, jedan bi jed. Da bude iste, dakle, količine i da bude iz ruke, iz ruke u ruku. Dobro. Znači, ono ispravno mišljenje, a Allah najbolje zna, je da kamata ide u svemu onome ide u ovih šest stvari, ide svakako. U zlatu, srebru, u pšenici i ječmu, u hurmama i soli. Jel tako? Ide svakako. Pored toga, ide u svemu što se odredi kao platežno sredstvo i ide u svakoj hrani koja se mjeri. Koja se mjeri. Ima drugo pitanje. Da li ide u svakoj hrani koja se mjeri Dakle, kako se mjeri, da li samo na, na kilo ili na zapreminu, na šaljicu, svejedno da li se mjeri na kilo ili na zaprenu, zapreminu bitno je da se, da se vaga i mjeri. Bilo na kilo ili na zapreminu. Svaka hrana znači svi prehrambeni artikli koji se mjere na zapreminu ili na, na gram i kilogram i sve, i, i sva platežna sredstva, sve što se odredi kao platežno sredstvo, u tome ide, u tome ide kamatna i to je kamatna roba. I to je kamatna roba uz ovih šest stvari koje su spomenute u hadisu. Allah najbolje zna. Zato kad spomenemo ovo, onda se mogu pojaviti određene šubhe. Da li je, recimo, u vodi ima kamate, da li je voda kamatna roba, Nije, zato što voda nije pretežna stvar da se voda prodaje, niti se vrednije. Zatim, ono što se inače važi na kilo ili se mjeri zapremljeno, a nije prehrana. Nije prehrana. Da li u tom ide kamata? Ne ide. Prema ovome što smo mi malo prije rekli. Ide li kamata u željezu? Je li željezo kamatna roba? Je li nije? Nije, što nije? Važe se, ide na kilogram, je li tako? Je li se prodaje po kilogramu? Ne jede se, znači nije, nema tu drugu osobinu, a to je da je prehrambeni proizvod. Tako isto bilo šta drugo. Bilo šta drugo, recimo drvo, prodaje se kako? po zapremini, ali ili kamatna roba nije zašto? Zato što nije prehrana, ne koristi se u prehrani, nego je tiče se ostali, ostalih potreba i stvari. Dobro. Ova roba, dakle koja je spomenuta, ova roba, dakle koja je spomenuta, dakle, zlato i srebro i ostale stvari koje su spomenute u hadisu. I sve ono što se odredi kao platežno sredstvo. I sve ono što je hrana, a mjeri se na kilo ili u zapremini, je kamatna roba. To nije dozvoljeno prodavati, znači istu vrstu te robe, nije dozvoljeno prodavati osim da bude iste količine i da bude odma primopredaja. To su dva šarta, znači da bude ista količina i da bude na licu mjesta izvršena primopredaja. Na koji način? Na primjer, ako čovjek ima dobru vrstu pšenice, dobru vrstu pšenice, a drugi ima slabu vrstu pšenice i kad bi htjeli da izvrše zamjenu, pšenicu za pšenicu, bilo bi dozvoljeno samo da bude kilogram za kilogram ili da bude litar šaljca za šaljcu, odnosno litar za litar, ako se mjeri pšenica za preminom, a prije se mjerila za preminom, da bude znači ista količina potpuno i da bude primopredaje na licu mjesta. Samo tako bi bilo dozvoljeno. Neko će reći pa nije isplativo. Ko će dati bolju vrstu pšenice, kilogram bolje za kilogram lošije. E zato i je zabranjeno dakle da se ista vrsta direktno razmjenjuje. Direktno, direktno razmjenjuje. Tako imamo hadis kojem se spominje e, E, Ebu Sa'id al-Hudri spominje da je Bilal radijallahu anhu došao kod poslanika sallahu alaihi wasallam i donio mu jednu lijepu vrstu hurmi, svježi hurmi pa je poslanik sallahu alaihi wasallam se začudio pitao Bilala otkud te ovako lijepe hurme pa kaže Bilal radijallahu anhu poslaniće otišao sam na pijacu mi imamo manje kvalitetne hurme. I kaže, dao sam dva kilograma manje kvalitetni hurmi za kilogram ovih boljih da bi počastio Allahu poslanika sallahu alaihi wa sallam. Pa se poslanik sallahu alaihi wa sallam zacrvenio i naljutio i kaže, to je ajnur riba, ajnur riba, znači to je srž kamate, to je prava kamata. To je prava kamata. I nemoj to raditi nego šta mu je rekao poslanik sallahu alaihi wasallam ako želiš da kupiš tu bolju vrstu onda ti prodaj te slabije za nešto drugo prodaj te slabije za nešto drugo pa za ono za što si prodao time kupi onda bolje znači ne smiješ direktno izvršiti razmjenu iste vrste hurme za hurme pšenicu za pšenicu ne smiješ izvršiti razmjenu iste vrste, znači hurme za hurme, pšenicu za pšenicu, ječam za ječam, su za su, osim da bude ista kila za kilu ili šaljica za šaljicu i da bude primo predaje na licu mjesta. Ako želiš ti, onda kaže poslanik sallahu alaihi sallam, ti prodaj slabiju vrstu za nešto drugo, pa to za što prodaš, onda time kupi, u ovom slučaju, prodaj slabiju vrstu hurmi za novac i koliko zaradiš od novca kupi onda od toga sebi bolju vrstu i kupi šta god hoćeš. Znači, tako je poslanik sallahu alaihi ve sellem riješio ovo pitanje, dao savjet Bilalu radijallahu anhu. Zašto je općenito sve zabrane u šarijatu, zašto su došle? Zbog čega? Sve su došle da spriječe bilo kakav povod za brkanje i narušavanje dobrih bratskih odnosa između ljudi, između muslimana. Da spriječe i da se ne zazivaju bilo kakve nesuglasice među ljudima. Zato je ovdje razmjera iste vrste zabranjena direktno osim pod ovim šartovima. Zašto? Zašto? onaj ko da dva kilograma nečega slabijeg za kilogram boljeg, neće nikad biti ravnodušan unutar. Jer je jako teško odvagat koliko je ta bolja vrsta bolja. Kad se vrši direktno razmjena. Jer on i dalje u njegovoj svijesti ostaje da je dao dva kilograma za kilogram. Je tako ili nije? Ili dva litra za litar. A kad napravi trgovinu i drugačiji obrt, kad proda to za nešto drugo, za novac, i onda tim novcem kupi to isto što je želio da kupi, onda ima drugačiji osjećaj. I onda nema nikakve ljutnjenja onoga komu je naplatio po toj cijeni po kojoj inače naplaći. Između ostalog, Allah najbolje zna, znači osnovni, osnovni razlog svih šerijatskih zabrana u poslovanju, jeste to da se obezbijedi, odnosno da se uklone svi uzroci bilo kakvog razdora i nereda među ljudima, bilo kakve svađe. Postavlja se pitanje, ova kamatna roba koju smo spomenuli, znači ovih šest stvari koje je spomenuto u hadisu i sva hrana koja se mjeri na vagu ili zapraminom, da li je dozvoljeno, da li je dozvoljeno ono što se inače važe prodavati, odnosno vršiti razmjenu na litru ili ono što se inače važe na litru, mjeri litrom, odnosno zapreminom, prodavati na kilo. Tu postoji malo e, šira rasprava i mišljenja, spominju se ovdje mišljenja učenjaka. Ono što je najbitnije zapamtiti ovdje, jeste da se gleda na običaj. Ako se nešto u običaju ljudi mjeri na kilogram, onda to treba mjeriti na kilogram. I treba gledati na kilogram. A ako se nešto u običaju ljudi na određenom području mjeri zapreminom, onda to treba mjeriti zapreminom. Kad kad se želi izvršiti razmjena iste robe, znači iste vrste, pšenice za pšenicu ili određene hrane za hranu, kad se želi izvršiti takva razmjena, onda rekli smo da mora biti ista količina. Kilogram za kilogram, litar za litar. Onda, recimo danas je u našem običaju da se pšenica mjeri na, na kilogram. Mi ćemo onda, nećemo uzeti pa mjeriti pšenicu na litar, kad želimo da izvršimo razmjenu. Nećemo mjeriti na litar, zato što je sad običaj ovdje na ovom prostoru kod nas da se mjeri na kilogram. I onda ćemo izmjeriti na kilogram i izvršiti razmjenu kilogram za kilogram. Izvršiti razmjenu kilograma za kilogram. I još drugi šart je da i bude razmjena na licu mjesta. Dobro. Znači ono što se inače mjeri kilogramom treba izvagati, a ono što se inače mjeri zapremom treba izmjeriti zapremom. Međutim, ako bi neko slučajno uradio kontra, pa došao i izmjerio pšenicu na, na kubikažu, i drugi čovjek izmjerio svoju pšenicu na kubikažu, i kažu isti je broj kubika, isti je broj litara i izvrše razmjenu. Da li je ta trgovina ispravna ili nije? I da li su oni zapali u kamatu ili nisu? Allah najbolje zna ovdje, kaže šejh al Islam ibn Taymije, da je to džajz ukoliko se postigne postigne to da bude ta količina ista. Sasvim je svejedno kako ćemo izmjeriti da li kilogramom ili litrom. Najbitnije je da se postigne da se postigne ista količina. Da bude ista količina, da ne bude jedno više, a jedno, jedno manje. Rekli smo prije ovoga da treba ići na ono na što je običaj. Međutim, ako bi se desilo da li je to džajz, da li je ta trgovina ispravna, Allah najbolje zna po ovom mišljenju bi bila ispravna. Dobro. Nije dozvoljeno ovakvu vrstu robe prodavati na način da se ne poznaje količina. Kako? Nije dozvoljeno kamatnu robu kamatnu robu. Kad kažem kamatnu robu prema onoj definiciji što smo definisali šta je sve kamatna roba. Znači, od novca, zlata, srebra, i svih prehrambenih proizvoda koji se mjere na kilogram ili na zapreminu. Nije tu robu dozvoljeno prodavati osim pojedinici mjere. Ili na kilu ili na zapreminu. Znači nije je dozvoljeno prodavati džuturi, kako bi mi rekli, džuturi. Ima li taj kod nas izraz? Ima. Znači, bez vaganja, džutur, Ne znaš ni koliko ima. Bez brojanja. Nije dozvoljeno. Znači kada bi hrpu pšenice, jednu veliku hrpu pšenice, prodao za drugu hrpu pšenice, to bi bilo neispravno. Bez mjerenja. To bi bilo neispravno. I to bi već, jer je oba kamatna roba, zašto je bilo neispravno? Zato što ne znamo, zato što ne znamo jesu te dvije hrpe i te dvije gdje su te dvije hrpe iste, iste količine, ne znamo. A neznanje jednakosti u količini je isto kao i znanje o njenoj različitosti. To je fiksko pravilo. Ako ne znamo da je ista količina ove hrpe pšenice sa onom tamo, to je isto kao da znamo da je jedna od njih veća. I zato je to haram. Međutim, ako bi se sklopio takav ugovor i ako bi se izvršila razmjena, a nakon toga se izmjerilo i ustanovilo da je količina ista, onda taj ugovor bi ostao ispravan. Onda bi taj ugovor ostao ispravan i ne bi se raskidao. Ne bi se sa šarijetskog aspekta smatro smatro neispravnim. Zašto? Zato što je u tom slučaju nestalo onoga radi čega je inače takav ugovor neispravan a to je različitost u, u količini. Taj. Ako dođe do različitosti u ovoj vrsti, ako sad ne prodajem pšenicu za pšenicu, niti hurme za hurme, niti ječam za ječam, niti so za so, niti zlato za zlato, niti srebro za srebro, ne prodajem, ne vršimo takvu vrstu razmjene, nego prodajemo jednu vrstu za drugu. Na primjer, prodajemo pšenicu za ječam. Ili prodajemo zlato za srebro. Ili prodajemo hurme za su. Da li je u tom slučaju dozvoljena razlika? Da li u tom slučaju dozvoljena razlika u količini? Jeste. U tom slučaju je dozvoljena razlika u količini, jer u hadisu kaže poslanik sallahu alaihi wasallam i da ihtelefet hadih il ašja fe bio kejfe šitum a kada se razlikuju i kad budu različite ove stvari znači ne bude ista vrsta za istu vrstu nego jedna vrsta kamatne robe za drugu vrstu kamatne robe onda prodajte kako hoćete kejfe šitum međutim ostaje onaj drugi uslov a koji je drugi uslov? Iza kane jedan bi jed. Ako bude iz ruke u ruku. Znači, ako bude izvršena razmjena na licu mjesta. Jeste razumeli? Znači, pšenicu za pšenicu možeš prodavati samo kilo za kilo. I iz ruke u ruku. Međutim, pšenicu za hurme možeš prodavati različito. Može dvije kila za kilo, može pet kila za kilo, ali opet ostaje onaj drugi šart, a to je da bude iz ruke u ruku iz ruke u ruku. Jeste li zapamtili ovo? Znači ovo je jednostavno. Ovo je jednostavno. Kada ne prodaješ istu vrstu za istu vrstu, onda ne mora biti ista količina, ali mora biti primopredaja na licu, na licu mjesta. Mora biti primopredaja na licu mjesta. Taj. Ovo kad se kaže primopredaja na licu mjesta, šta to znači? To znači da bude izvršena primopredaja primopredaja prije nego što se raziđu prije nego što se fizički dvojica partnera raziđu. Znači ne mora to biti iste sekunde, ali prije nego što se odvoji fizički ode od njega i napusti ga sa mjesta na kojem je izvršena trgovina da mu uruči ono za što je kupio. Na primjer, razmijenili smo, ja i ovaj naš brat ovdje, ja sam dao njemu 10 kg pšenice za 3 kg za 3 kg dobrih hurmi. I tako smo se dogovorili. I on je meni isporučio 3 kg ja držim u ruci. I još tu sa njim stojim, pričam, pijem čaj, kahu. Jel tako? Sve dok sam tu, sve dok sam tu, Znači, još uvijek smo tu na tom mjestu. Sve dok sam tu, bakar to trajalo sat, dva ili tri, na kraju kažem, evo, ovo je deset kila pšenice. Ispravno je. Međutim, ako bi uzeo te, ta tri kilograma i otišao sa tog mjesta, napustio ga, onda bi taj ugovor bio nevažeći. Nevažeći. Jer mu nisam isporučio i nije izvršena razmjena na licu mjesta. Dakle, vi ste ovdje sad u ovoj knjizi ispred mene stoji objašnjenje šta je to vrsta. Šta je to ista vrsta? Odnosno, šta se misli pod kategorijama, šta pod vrstu? Uglavnom, vi ste shvatili. Znači, kad je ista vrsta, ista vrsta je pšenica. Pšenica. Postoje različite, odnosno kategorija je pšenica. Postoje različite vrste pšenice. Je li tako? u jednoj kategoriji, znači nije dozvoljeno osim kilogram za kilo. Međutim, kad se razlikuju kategorije, odnosno kad dođemo u razmjenu pšenice sa nečim drugim, sa nečim drugim, onda može doći u različitosti u, u količini, ali mora se izvršiti razmjena na licu, na licu mjesta. Dobro. Da li je meso kamatna roba? Jeli li ili nije? Nije. Jeste. Zašto? Po čemu? Zato što je hrana. Jel tako? Ali nije samo to dovoljno. Hrana i i mjeri se. Kako se mjeri? Na kilogram. Kako recite sve odjedno. Znači, meso i kamatna roba. Zašto? Zato što je mjeri se i prehrambeni je hrana je. Izhrana je. Dobro. Malo prije smo govorili o vrstama. Šta mislite sad? Da li je svo meso jedna vrsta? Je li ili nije? Nije. Šta to znači? Znači, ako prodajemo kravije meso, goveđe meso, odnosno, tako ćemo naglasiti, goveđe meso, za goveđe meso, Šta je onda, šta mora, koje mu uslove moramo ispuniti? Mora biti kila za kilu i mora iz ruke u ruku. Taj. Ali ako prodajemo goveđe meso za jagnjeće meso, kako onda može ići? Može doći do, razlike, do razlike u količini. Može kila za dvije, može Može dva kilograma za jedan. Ali mora iz ruke u ruku. Taj. Ovdje ulema, dakle, ima više mišljenja. Neki kažu da je svo meso, jel meso, da je sve to ista vrsta. Međutim, Allah najbolje zna, najispravnije mišljenje da da nije svo meso ista vrsta, da je dakle, goveđe meso jedna vrsta, da je ovčije meso druga vrsta, da je tičija mesa, da su treća vrsta. Da je riba četvrta vrsta, je li tako? Da su to sve različite vrste. I mi vidimo da, da imaju i različite cijene. I različite kvalitete. Prema tome, znači riba za ribu mora ići kila za kilu. Bez obzira što je ovo jedna vrsta ribe, ovo druga. Riba za ribu, kila za kilu i iz ruke u ruku. Međutim, riba za govedinu može doći do različite, različitosti u količini, ali mora doći, mora doći iz ruke u ruku. Dobro. Ne. Ja. ima u beskamatnoj robi. Ima a, što se tiče na vresju meso, ovo je samo kad ide meso za meso, odnosno jedna vrsta mesa za drugu, ili meso u količini za pšenicu, mora biti iz ruke u ruku. Na vresju može kad ti trguješ sa novcem. Je tako? Ne, novac predstavlja ovdje po, po razlogu zašto je zlato spomenuto, znači femenije, znači da ono određuje vrijednost. Ostoje, znači, novac i oni, novac je izuzet, izuzet, e, doće, doći to na red. Doći na red, spominje se u određenim tekstovima, osim ako je, znači, platežno sredstvo nakt, osim ako se uzima za novac. I onda ima veresi. Taj postoje određene nijanse, dakle, da, da se pod govedinom smatra i bivolj, bivolje meso, je tako? Sad klasificiranje, kako ide, to se može, da vam kažem, vratiti često i na običaj, zato što negdje može biti, recimo, goveđe meso i bivolje iste cijene ili iste vrijednosti na, nekom području kod nekog E, naroda i tako dalje. Dobro, za mlijeko. Šta ćemo reći za mlijeko? Je li kamatna roba? Zašto je kamatna roba? Zato što je, ima dva svojstva. To je da se mjeri na, na zapremenu i da je prehrambeni proizvod. Dobro, jesu li sva mlijeka iste vrste? Ha? Nisu. Znači, kravije za kravije mora biti litar za litar iz ruke u ruku. Međutim, ovčije za kravije može dva za jedan. Može li? Može, ali opet mora biti iz ruke u ruku. Dobro. Već smo na neki način kroz ove primjere pomalo ulazimo u ono šta je to ta kamata viška. Što se tiče masti, džigarica, ponutrice i tako dalje, dakle opet od iste vrste, za istu vrstu, mora biti isto. Ali ako je goveđa ponutrica ili goveđe džigare za ovči, onda mora, može doći razlike u količini, ali ne smije, mora biti primopredaja na mjestu izvršenja trgovine. Dobro. Ovdje je jedno drugo pitanje. Da li je dozvoljeno kupiti, odnosno razmijeniti, kupiti, da, kupiti živu životinju mesom, da je platiš mesom. Ili da prodaš životinju za meso. Da li je to dozvoljeno? Prenosi se da je poslanik sallahu alaihi sallam zabranio prodaju mesa za za životinje. Prema ovom hadisu ne bi trebalo biti nikakvog razilaženja. Je li tako? Međutim, ipak ima različitih mišljenja. Neki smatraju, kao što je Ebu Hanife, da je to dozvoljeno inače. Samo je šart da bude primopredaj na licu mjesta. A hadis koji je spomenut, on kaže da se odnosi na to da ne bude na sije, znači da ne bude na, na odgodu. Na odgodu. Ima i drugih mišljenja, međutim, Allah najbolje zna ono što je najispravnije mišljenje ovdje, jeste da nije dozvoljeno prodavati životinju za meso. Za meso od iste vrste. Znači, prodaješ ovcu za ovčije meso. da to nije dozvoljeno samo onda kada je cilj onoga koje kupuje meso. Znači on daje jednu količinu mesa, uzima živu ovcu i kad je zakolje dobit će veću količinu mesa. To je zabranjeno. Ako mi je cilj od kupovine te ovce ili tog govečeta, meso. Međutim, ako on daje određenu količinu mesa, za živu životinju, a cilj mu je da je drži, da koristi njeno mlijeko, da je koristi za oplodnju, za nešto drugo, ako je krava ili nešto drugo, da koristi za, za, za bilo šta drugo, zašto se može takva životinja koristiti za rad i tako dalje, onda da je to dozvoljeno. Allah najbolje zna. Znači, gleda se na, na cilj. Ako daje meso za živu životinju, a želi i on od nje meso, onda je to ispadne kamata jer se ne zna količina. Možda daje manju količinu za veću, a možda daje veću količinu za, za manju. I onda dolazi do razlike. Međutim, ako mu nije cilj meso, nego neka druga korist od te životinje, onda da je, da je to dozvoljeno. A Allah najbolje, Allah najbolje zna. nakon izvjesnog vremena, kad je iskoristi za ono za što inače naumio, može je iskoristiti za meso. Jer to nije bio početni cilj, nego u trenutku razmjene, znači bio je cilj da je koristi za nešto, za nešto drugo. Dakle, to je kad je ista vrsta mesta za istu životinju. Ali, ako bi davo goveđe meso za ovcu, može, zašto može? Zato što je inače goveđe mjese za ovčije dozvoljena razlika u količini, je li tako? Jesmo tako rekli? Dobro. Dobro. Taj. Nije dozvoljeno prodavati pšenicu za pšenično brašno. Niti ječam za ječmensko brašno. To nije dozvoljeno. Niti bilo šta drugo bilo kakvu drugi plod koji je još uvijek u svom sjemenu prodavati ga za neki od proizvoda od tog sjemena ste razumeli bilo kakvu bobu sjemenku nije dozvoljeno prodavati za proizvod od tog sjemena Jeste. Nije dozvoljeno prodavati jabuku za sok od jabuke, niti grožđe za sok od grožđa, niti pšenicu za brašno od pšenice, niti pšenicu za hljeb, niti ječam za ječmenski hljeb. To nije dozvoljeno. Zašto? Zato što se ne može postići niti odrediti ista količina. Zašto? Pšenica dok je u zrnu ona ima određenu zapremnu i težinu, je li tako? Kad se samelje, kad se samelje, njena zapremna se poveća. Ali neko će reći, pa dobro, može se izvagati. Međutim, ni kad se izvaže, nema tu istu vrijednost. Zašto? Zato što se određeni sastojci izdvoje. Zato što se određeni sastojci izdvoje. I kila pšenice za kilu brašna nije to ista vrijednost. Jer u kili pšenice osim one bijele količine, postoji još drugi sastojci i druga vrijednost. Ste razumeli? Znači, nemoguće je postići jednakost. Zato to, zato to nije dozvoljeno. I ovo, ova mesela, ovo pitanje je prisutno kod nas, onih koji se bavi zemljoradnjom. Kada požanju pšenicu, šta urade sa njom? Voze je u mlin, je tako? I u mlin predaju tu pšenicu a onda podižu prašnu. Je tako? Dakle, nije to dozvoljeno prodavati pšenicu za brašno, jer je to čista trgovina. Prodosi pšenicu za prašno. U ovom slučaju treba ići na, na što? Prodati pšenicu za novac, a onda kad treba od mlinara kupiti, koliko treba prašno. Je tako? Ili sa mlinarom napraviti ugovor da ti samelje pšenicu za određeni novac. Je tako? I da naplati svoju uslugu. Da naplati svoju uslugu. Ali ono na što mlinari idu kod nas, da se preda pšenica, a da se podigne brašno, na to ne smijemo pristati. Jel to od nas ko radio? Malko da nije. Znači, ima stvari ima stvari koje mi često radimo iz neznanja. Taj, a gdje je novac? Aha, aha, iz ruke u ruke. Taj, zašto onda ne uzme? Jer ti kad uzmeš, on uzme pšenicu od tebe i ti uzmeš novac od njega, onda ti slobodno se okreneš i odeš kući. Jel tako? Onda, e, to je razlika. Zato i je skamata. Zato što to on baveš odmah moraš kupiti brašno. A ti možda nećeš. Kad uzmeš od njega novac, ti se možeš ukrenuti i otići kući, jel tako? I kupiti nešto drugo za to. A ne moraš od njega kupiti brašno. Jel tako? A ovako ti nemaš izbora. Ti možeš uzeti samo brašno. on dakle da uzme od pšenice da naplati u pšenici to je Allah najbolje zna to je usluga koju on naplaćuje u pšenici dozvoljeno jer ti ovdje njemu ne plaćaš pšenicom brašno nego plaćaš pšenicom mljevenje to je dozvoljeno Allah najbolje zna jest ili brašnom to je to je dozvoljeno znači Allah najbolje zna to ovaj nema nikakve zaprake, zaprake u tome dobro Isto tako, kao što smo rekli, znači da se ne smije prodavati boba za proizvod od te bobe, ispomenuli smo sokove, isto tako nije dozvoljeno prodavati suhe hurme za sirove, niti suho grožđe za sirovo. Zašto? Zato što se ne može postići postići jednakost. Je tako? Sirove u sebi sadrže puno vode i vlage, je tako? I zato su teže. Kad se osuše, ta ista količina će biti puno lakša i puno manja. Jer kad se osuši i smanji se i težina, a smanji se i zapremina. Smanji se i zapremina. Taj. Zato ima za, za tu zabranu, za tu zabranu, kad se govori baš o temru, ima hadis gdje poslanik sallahu alaihi sellem to zabranjuje, da pita, pita ga zašto kaže poslanik sallahu alaihi sellem, a zar nije temr koji se osuši, kad se osuši lakši? Ne, dakle, na koji način mi ne možemo, ne možemo a, izvagati i procijeniti količinu te vlage. Možemo mi se potruditi, ali ipak 100% e, da se postigne ta ravnoteža u količini, to je, Allah najbolje zna, nemoguće. Zato je to zabranjeno. Zato je to zabranjeno. Zabranjeno je isto tako prodavati čisti proizvod sa drugim koji je sa nečim pomiješan. Koji je sa nečim pomiješan. Kao što je čisto zlato, za drugo koje nije. Za drugo koje nije. Primjer, zato imamo, kada je donešen poslanik sallahu alaihi ve sellem, zlatni lančić ili ogrlica, na kojoj je uz zlato bilo još nečega, pa je poslanik sallahu alaihi ve sellem tražio da se to skine i odvoji, da ostane samo zlato. Pa kad je ostalo samo zlato, onda prema količini zlata je to isplaćen i plaćen. Na primjer, da se prodaje čista pšenica za pšenicu u kojoj ima i raž, pomješana sa raž ili ječma. To nije dozvoljeno, zato što se ne može postići ista vrijednost u količini. Mi možemo postići količinu kilogram za kilogram, ali ovo je kilogram pšenice, a ovo kilogram pšenice sa, sa ječmom. I to nije to nije isto. Znači ne može se postići ta jednakost. Ovo smo objasnili, suhe grožice za sirove i tako dalje, to smo već spomenuli. Isto tako nešto što je, dakle, e, kad se radi o hrani, može se prodavati kuhana hrana za kuhanu, ali ne može ne kuhana za, ne, za kuhanu, jer kuhanje već dolazi do razlike i tako dalje. Isto tako nije dozvoljeno prodavati pšenicu za, za kruh, za hljeb, nego hljeb za hljeb. Ili hljeb za novac, pa onda kupi pšenicu. To se isto često dešava kod nas, kod, kod pekara, je li tako? Pa onda iz domaćinstva odnesu određenu količinu brašna i kaže od te količine brašna, ja ću tebi čitav mjesec kuhati hljeb. I onda svako jutro ide i donosi svjež hljeb. Je li prodao pšenicu za, za hljeb? Jeste. Za hljeb i za uslugu. Ste razumili? Znači, treba da odnese pekaru, ako će odnijeti, određenu količinu brašna i da proda to pekaru, a onda svako jutro da kupuje sebi kilogram ili koliko mu treba hljeba. Dobro. Ovdje bi zastali, ima još par e, pitanja općenito u kamati, a onda počinjemo sa drugom vrstom kamate. Ovo je, bio, ovo je sve do sad što smo govorili, ona prva vrsta, riba fadl, je tako? Kamata kad se dešava razlika u, u količini. Govor potiskuje jedan drugi, pa ako nastavim, bojim se da da će slavo od ovoga što smo do sada spomenuli ostati. Jazakum Allah hajraku. Inša Allah, kao što smo spomenuli na početku, da je u šerijatskim tekstovima, konkretno u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala spominje kamatu nasuprot sadake, nasuprot sadake, nasuprot zakijata.